บุ๊กทูเจ็ดสิบหกเหตุผลบางประการสอง Nešto obrazložiti dva ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะคะ Zašto nisi došao, došla? ดิฉันไม่สบายค่ะ bio bila sam bolestan bolesna ดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะ ja nisam došao došla jer sam bio bolestan bila bolesna ทำไมเธอถึงไม่มาล่ะคะ zašto ona nije došla ธอเหนื่อยค่ะ Ona je bila umorna. เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะ Ona nije došla jer je bila umorna. ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะ Zašto on nije došao? เขาไม่มีอารมณ์ค่ะ On nije bio raspoložen. เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะ On nije došao jer nije bio raspoložen. ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะ Zašto vi niste došli? รถของเราเสียค่ะ Naš auto je pokvaren. เราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียค่ะ Mi nismo došli jer je naš auto pokvaren. ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะ Zašto ljudi nisu došli? พวกเขาพลาดรถไฟค่ะ Propustili su voz. พวกเขาไม่ได้มา เพราะพวกเขาพลาดรถไฟค่ะ Oni nisu došli jer su propustili voz. ทำไมคุณถึงไม่มาคะ Zašto ti nisi došao, došla? ดิฉันไม่ได้รับอนุญาต Ja nisam smeo, smela. ดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต Ja nisam došao, došla, jer nisam smeo, smela.